Produced by GreekLatinAudio.com. March 2008. John chapter 19. Τότε ουν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εμαστίγωσεν, και οι στρατιώτε πλέξαντε στέφανον εξακανθών επέθηκαν αυτού τη κεβαλή, και οι ματιών πορφυρούν περιέβαλον αυτόν, και ήρκον το προς αυτόν και έλεγον, «Κέριο ο βασιλεύς των Ιουδαίων», και εδέδωσαν αυτό ραπίσματα και εξήλθεν πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτής, «Είδε, αγώ ημίν αυτον έξω εν αγνώτε ότι ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό» εξήλθεν ούν ο Ιησούς έξω φορών των ακάντινων στέφανων και το Μάτιον, Και λέγει αυτής «Ιδού ο άνθρωπος, ότι ούν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε εκραύγασαν, λεγόντες «Σταυρωσον, σταυρωσον», λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Λάβετε αυτόν ημίς και σταυρώσατε, εγώ γαρ ούκ εν αυτό αιτιάν» απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι. Εμείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον οφείλει αποθανήν ότι διόν Θεού αυτόν επίησεν. Ότι ον ήκουσεν ο Πιλάτος τούτον των λόγων μάλλον εφοβήθη και εις ήλτεν εις το πρετόριον πάλιν και λέγει το Ιησού πότεν ήσι ότι Ιησούς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτό. Λέγει ουν αυτό ο Πιλάτος, εμιουλάλης, ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω απολύσεσαι και εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι, απεκρίθη από το Ιησούς, ουκ είχες εξουσίαν κατ' μου ουδεμίαν ημίν δεδομένων σι άνωθεν. Δια τούτο ο παραδούς με σύμιζον αμαρτίαν έχει. Εκ τούτο ο Πιλάτος εζήτη απολύσει αυτόν, οι δε Ιουδαίοι εκράβγασαν λεγόντες, εάν τούτον απολύσεις, ο κύφυλος του Κέσαρος, πάσο βασιλεία αυτόν ποιον αντιλεγεί το Κέσαρι, ο ούν Πιλάτος ακούσας τον λόγον τούτον, ήγαγεν έξω τον Ιησούν και εκατήσεν επιβήματος εις τόπον λεγόμενον λιθόστρωτον, δε γαμπατά. ίνδε Παρασκευή του Πάσχα, ο ραϊνός έκτη, και λέγει της Ιουδαίης, είδε ο βασιλεύς ημών, εκραυγασάν ούν εκείνη, αρρών, αρρών, σταυρώσον αυτόν, λέγει αυτής ο Πιλάτος, τον βασιλέα ημών σταυρώσω, απεκρίθησαν οι αρκιερείς, ουκ έχομεν βασιλεία ημί Κεσαρά, τότε ουν παρέδοκεν αυτον αυτοί συνασταυρωτοί, παρέλαβον ουν τον Ιησούν, και βαστάζον αυτό τον σταυρών, εξήλτεν εις τον λεγόμενον κρανίου ο λέγεται Εβραϊστή Γολγοτά, όπου αυτόν εσταυρωσαν, και μετ' αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν, μεζόνται τον Ιησούν. Εγγραψέν δε και τίτλον ο Πιλάτος και έτικεν επί του σταυρού, ειν εγγεγραμμένον, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τούτον ουν τον τίτλον, πολλοί ανεγνωσαν των Ιουδαίων, ότι εγγύς είναι ο τόπος της πόλεως όπου εσταυρώτη ο Ιησούς και ειν γεγραμμένον Εβραϊστή, Ρωμαϊστή, Ελληνιστή. Ελεγόν ουν το Πιλάτο οι αρκιερείς των Μη γράφει ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπεν βασιλεύς των Ιουδαίων ημί απεκρίτη ο Πιλάτος, ο γεγραφά γεγραφά. Ιουν στρατιώτε ότι εσταυρώσαν τον ελαβώντα η μάτια αυτού και επίησαν τέσσερα μέρη εκάστο στρατιώτη μέρος και τον κοιτώνα. Ινδιοκοιτών αράφος εκ των ανωθενηφαντός διόλου είπαν ουν προς αλληλούς, μη σχίσομεν αυτόν, αλλά λάχομεν περί αυτού την εστε, ή να η γραφή πληρωτή, διεμερίσαν διεμερίσαντο η ματιά μου αυτής και επί των ηματισμών μου έλαβον κληρών, ήμεν ουν στρατιώτε επίησαν. Ιστικισάντε παρά το σταυρό του Ιησού η μήτρα του και η αδελφή της μήτρος αυτού Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαλίνη. Ιησούς ουν ειδών τη μήτρα και τον μαθητήν παριστώτα ον ηγάπα λέγει τη μήτρη «Κίνε, είδε, ο βιός σου, ήτα λέγει το μαθητή, είδε, η μήτερ σου». Και απ' της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια μετά τούτο, ειδός ο Ιησούς ότι ήδη πάντα τετέλεστε ειν ατελειωτή η γραφή λέγει «Διψώ, σκευός έκει το οξούς μεστόν, σπόγγον ουν μεστόν του οξούς ισόπτο περιτέντες προσύνεγκαν αυτού το στόματι, ότε ουν το οξός ο Ιησούς είπεν τετέλεστε, και κλίνας την κεφαλήν παρέδοκεν το πνεύμα. Ιούν Ιουδαίοι επί ειν, ή να μη μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, ειν γαρ μεγάλη η ημέρα εκείνου του Σαββάτου, ή ρώτησαν τον Πιλάτον εινά να κατιαγώσιν αυτόν τα σκέλη και αρτώσιν. Ήλτον ούν οι και του μεν πρώτου κατιάξαν τα σκέλη και του αλλού του συν σταυρωτέν το Σαββάτο. Επίδε τον Ιησούν ελτόντες, ως ειδον ήδη αυτον τεχνικότα ου κατιάξαν αυτού τα σκέλη αλίστον στρατιωτών λόγκοι αυτού την πλευράν ένιξεν και εξήλτεν ετής αίμα και είδωρ. Και ο εωρακός με μαρτύρικεν και αλητιμιαβ αυτού εστιν η μαρτυρία και εκείνος είδεν ότι λεγεί, εινά και εμείς πιστεύετε. Εγένε το γαρ ταύτα εινά η γραφή πληρωτή, ως τούν ους συντρεβίσετε αυτού. Και πάλι νέτερα γραφή λέγει, οψόνται ίσον εξεκεντήσαν. Μετά δε ταύτα ηρώτησεν τον Πιλάτον Ιωσήφ από αριματία ζών μαθητής του Ιησού κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων, εινά αρρή το σώμα του Ιησού και επέτρεψεν ο Πιλάτος. Ήλτεν ουν και ήρεν το σώμα αυτού. Ήλτεν δε και Νικόδημος ο έλτον προς αυτον νικτός του πρώτον, φερρών ελίγμα Σμύρνης και αλόησος λίτρας εκατόν έλαβον ουν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό οτονείς μετά των αρωμάτων, κατός έτος εστιν της Ιουδαίης εν τα φιάζιν, Ήντε εν το τόπο που εσταυρώθη κήπος και εν το κήπο νημίον κενών, ενώ ουδεποδής συντετημένος. Εκεί ουν δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων, ότι εγγύς ειν το μνημείον, έθηκαν τον Ιησούν.